але не сказав нічого. Василь Васильович повернувся через півгодини і подав Данилові синенький папірець. На, це вірці. Що це таке? Крутив той у пальцях хрусткий папірець, либонь ніколи подібного не бачив. Акредитив на дві з половиною тисячі збирали. Одним словом, нам вони не потрібні. Тільки того підняв застережливо пальця. І не подумай, що це щось таке. Кажу ж, не потрібні. Моя доля. Іринину я залишив. Не розпитуй нічого, не хочу. Я сьогодні виїжджаю. Напишу, як улаштуюся. Твоя вірка з мачухою не вживеться? Звідки знаєш? Твоя писала. Збудуєте кооператив. Ми. Я сам не бреши. Тобі ще стягатися та стягатися. Та й твоя не дасть для нерідної. Василю. Давай, братенику, закінчимо цю розмову. Не був я у вірки на весіллі. Це мій весільний дарунок. Данило заблимав короткими віями. В куточках його очей заблищали сльози. Весь вік я у боргу. Ти не думав, що так можу і зненавидіти тебе? Тьху, дурень, плюнув Василь Васильович хоч і зрозумів, що Данило в такий спосіб хоче приховати свою ніяковість. Василю все ще не ховав акредитива Данило, хоч було видно, що вже прийняв його всупереч власній волі, терпко й жаско радіє йому. Що у вас сталося? Нічого. Найшов таку, що пратиме підштаники. Бувай здоров, я на таксі. І пішов. Важкий, упевнений, спокійний. Він мов би, піднявся над чимось, над самим собою насамперед, Мов би, відітнув усе і не збирався до нього вертатися. Ірина передрукувала на машинці звіт. Передрукувала вже вдруге. Перший варіант довелося викинути. Їй боліла голова, боліло серце. Це вперше воно заболіло. Щеніло тонко, неначе в нього всовували глицю. Либонь, це ще й від того, що не могла заснути. Ірина тимчасово мешкала в Софії сиділа біля вікна і дивилася на вулицю. Чекала ранку як рятунку. За вікном висів липкий туман, змішувався із світлом вуличних ліхтарів у жовтаву каламуть. Асфальт був мокрий, на деревах повисли важкі краплі, і усе це тисло на душу, пригнічувало її. Ірині було страшно. Давили стіни, і місто здавалося придавленим зверху туманом і хмарами. Боялася зайти в коридор у ванну. Їй здавалося, стіни ось ось зійдуться і роздавлять її. Мабуть, це справді заявила про себе її клаустрофобія. Ірина й раніше не любила вагонів електрички та підземних станцій метро, і темних ляхів, підвальних приміщень, що це в неї не просто гра фантазії, а щось схоже на хворобу, вперше зрозуміла чотири роки тому, коли мандрували з чоловіком по Криму. У Керчі їх повели на екскурсію до печер, завели до першого залу. Екскурсовод заходився розповідати щось про тектонічні зрушення в породах.